ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira Innocent bibona imana ari mu buhinga bw'ivyuma amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amatoni ibihumbi cumi by'isukari ngo arashika vuba mu burundi kugira asahirize kubera ubukene bw'isukari bumaze iminsi buvugwa bikaba ari byemewe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri naho umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu haranegura ingene igikorwa cyo kwandika ibyuma bidaca amafaranga mu gisagara cya bujumbura cyagenze mu nama rikagiranira n'abarongoye n'abaranguye nako gikogwa gikorwa hamwe n'abajeje intwaro akaba yamenyesheje ko ingingo zindi zigiye gufatwa kubera utunenge twibonekeje imyaka ine igira ihera ishure rya kabingo ya kabiri riri giharo mu ya rutana atatuzu twasugumwe rifise kuva aho twariho tubomokeye abanyeshuri barenga amajana indwi bahiga ubu binyavya mu bisanze no mu myonga ku gutinya ko tubagwa ko murabikurikira mu idonido ry'ano makuru mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho yasiguye ko leta igejwe gutora umuti w'ibibazo byose muri icyo kiganiro kandi umukuru w'igihugu yanamenyesheje ko hari amatoni ibihumbi icumi isukari ariko ava hanze kugira asahirize mu gihe hariko haravugwa ubukene bwayo mu gihugu isukari kugurira hanze hatereza kuba protectionisme yo guproteja sosumo niyo bikenewe sosumo niyibikora nitegereza kubikora kuko sosumo urashaka kuyitembagaza utabizi ahubwo kuyivyura ikomere hanyuma ibyo by'isukari bifise karase habonetse utuboneka sosuma akaba ariyo ivyo kipa kandi ndazi yuko tubikora turayihara amforo n'ubu ndazi ko hari nk'itoni nk'ibihumbi icumi zoba ziri mu nzira ziza ni abayirya baragwiriye ni benshi none turi ko turiga ndazi yuko nabyo tuzabitorera umutima mugabo n'ibikajyo turi ko turagira babirime n'abenegihugu bashore hanyuma ujya murima nawo tuwuvyure nibaza ko batanguye kuwuvyura mbere kuko igihe nabibona haraheze igihe nari narungitse ministre genda urabe wenyine uvyibone kuko kare twarasamara cyane ariko ubu nibaza ko atangorana nari mpejeje kubibabwira mu ntango zano makuru kw’igikogwa cyo kwandika ivyuma bidaca amafaranga mu gisagara ca Bujumbura ngo caranzwe n'utunenge tutari duke bikaba vyashikirijwe kuri uwa kane n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu nama yo gusuzuma kwico gikorwa cagenze umushikiranganje Gervais Ndirakobuca avuga ko mu bahawe n'abaranguye ico gikogwa cyo kwandika basanze nk'ibitigiri by'ibyo byuma ari byinshi cyane bikaboneka ko ngo hari abantu bashaka ko igisagara kiguma mu kajagari ku bw'ibyo ingingo ngo zitegerezwa gufatwa icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu amahinyu menshi cyane ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyungurutsa bifuza yuko twuguma mu kajagari muti kubera iki ku biharuro byakozwe ku baje kwisansumisha twasanze ibiharuro twashikirijwe n'ababikoze abaje kwisansumisha twasanze ibyo byuma bisaba ubwo burenganzira bwo kugendera mu gisagara cya bujumbura byitwa ko bikoreshwa na bene byo bigaca amafaranga twasanze ari amamoto angana igihumbi n'amajana umunani na cumi na zitatu duca dusanga amakinga ya siporo duca dusanga ibihumbi cumi na bitatu n'amajana indwi na cumi n'imwe duca dusanga twa dukinga dufise imoteri tumwe bita jeho kuki twicaye ngaha rero nk'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro y'ibiharuro rero duteke imitwe rero uko twicaye ngaha dutore ibyinyegeje inyuma y'ibi biharuro hanyuma duce tugira ingingo dufashe tumaze gutora ibyinyegeje inyuma y'ibi biharuro wararongoye uwo mugwi wari ujejwe igikorwa cyo kwandika n'abamenyesha ko muri rusange igikorwa cyagenze neza Colonel do police Jimmy ndayishimiye amenyesha ko utunenge twibonekeje mu kwandika amakinga n'amapikipiki bitajeho kuki kubera ko ibyo byuma atabyangombwa bifise ikibazo hanini kiri ku mamoto yitwa jeho kuki kuko ayo mamoto eh, ntagira karite roza nta dokima n'imwe afise mu bisanzwe ugiye kubiraba eh, ni nk'ikinga nicyo gituma ndabivugira hamwe ku mamoto ya jiho kuki n'ayo makinga bita fuji twasaba karangamuntu iyo uje kwiyandikisha eh, aha birashobora gushika kakaba karaduciyemo ntitwasaba ko uwo muntu azazanye azanye iryo kinga ryiwe canke iyo jiho kuki yiwe Eh, nagira ndahagaruke ko gato eh, niyo migwi twasanze irimo ibiharuro by'umurengera eh, kuko tugiye tukaraba ku mamoto ya aferi e promenade ugiye ukaraba ku ikomine ikomine turashobora kubona ko ibyo bitigiri abo bantu ayo mamoto ashobora kuba ahari ariko ku mugwi w'amakinga fuji na kuki ibiharuro na twebwe twarabonye ko ari umurengera isanganiro iragiduhuza amakuru harabandanya mu gisata cy'umutekano hari ikiziga cy'umuntu w'umukenyezi cyatowe ku mutumba gasenyi kigwati ya kabiri muri komine rugombi intara ya Cibitoke amakuru ava ku barongoye intwaro muri yo komine amenyesha ko yabonywe n'abantu bari bazindutse baje mu mirima bace baratabaza abajejwe umutekano bakaba baciye bamutwara kwa muganga kugira bapime ico bacamwishe mustaneri wa komine Buganda Pamphile Hakizimana akavuga ko amatohoza aza yatanguye mu gihe ategekanya n'inama y'umutekano Oh. abanyeshuri barenga amajana indwi basanzwe biga ku ishuri rya kabingo ya kabiri baje mu bisanze no mu myonga mu gutinya ko ibisigarira by'utuzu twasugumwe byo bagwa ko imyaka ine igira ihera iryo shuri riri igiharo mu ntara ya rutana ritagira utuzu twa sugumwe umuyobozi w'ishuri akamenyesha ko twabomotse kubera twubatswe ku isi y'umusenyi inyika cyane agasaba leta n'ayandi mashirahamwe gufasha n'inkuru tubaza Venuste Ntirampaka Ishure shingiro rya Kabingo ya kabiri riri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana. Rifise abanyeshuri amajana indwi na mirongo itandatu na batatu n'abarezi bagera ku mirongo ibiri. Muri iki gihe iryo shure rifise ingorane yo kutagira utuzu twa surwumwe. Abanyeshuri bashaka kuja ku mwanda mukuru canke muto baja mu mashamba no mu myonga biri mu micungararo y'ishure nk'uko twavyiboneye. Aho ni mu gihe abarezi nabo baja gusembera mu mihana itandukanye yegereye iryo shure. Abanyeshuri twaganiriye batumenyesha ko baja mu mashamba ku gutinya ko ibisigarira vy'utuzu twa surwumwe vyoba bibarwa ko abandi bagatinya ko hoba habayo inzoka n'ibindi bikoko ingorane dufise z'uko tubuze amatwarete kuko amatwarete yose asa n'ayameze nabi amwe yaranyitse eka ntakimeze neza turatinya kujayo rero kubera hari n'igihe twogwayo tugatinya n'inzoka zoba zibayo abanyeshuri rero niho baca baja mu mashyamba ku bwa Nsabimana umuyobozi w'iryo shure iyo ngorane iramaze hafi imyaka ine ngo utuzu twa surwumwe umunani twari twubatse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na munani ngo twarabomotse tunyitse ngo bitumwe n'uko nk'uko twari twubatse ku isi y'umusenyi ngo ibyo bimaze kuba komite nshingamashure ifatikanije n’ababyeyi baciye biyubakira utundi tuzu twa sugumwe dutandatu mu buryo bubayabaye umwana twere twaciye tubomoka ikibazo gikomeye cyane gihanze ishure ya kabingo ya kabiri muri deseye giharo aho tumaze hafi imyaka ine dufise ikibazo c'amatwarete ni ukuvuga n'ishure yubatswe ku rusi rw'umusenyi amashure yubatswe kuva mu mwaka wa bibiri n'umunani zari bloke zibiri zifise utunogo tune tune ni ukuvuga twose ni n'umunani uhashyitse ni ibibomoka ni ibihangare rero turasaba tufise n'impungenge zikomeye ko indwara zifatira ku isuku kandi ko bariko baradodora hirya no hino kugira ngo iryo shuri rironke ubwiherero bubereye Mukabingo kabingo mu rutana Venise Ntirampaga radio isanganiro urakoze veniste abagabo bahurikiye mu makoperative ngo barashobora gusaba ingurane mu banki y'iterambere y'abakenyezi bikaba byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'iyo banki kuri uyu wa gatatu mu ntara ya karusi mu nama yo guhimiriza abajeje intwaro ku bijyanye n'ibikorwa by'iyo banki y'abakenyezi marie salome ndabahariye agahamagarira abakenyezi bo muri iyo ntara kwegera iyo banki berekana n'imigambi yabo y'iterambere n'inkuru tubaza muyize misago Iyo banki y'abakenyezi ngo yashinzwe kugira nabo baterere mu iterambere ry'igihugu nk'uko amategeko ayigenga bivuga. Abakenyezi bahurikiye makoperative ngo baronswa ingurane ku nyungu yandwi kwijana. Bamwe mu bitabiriye iyo nama yabereye ku mugwa mukuru intara ya Karusi bashatse kumenya nimba abagabo bashobora kwitura iyo banki mu kuronswa ingurane. Muco Wera Jacques arongoye komine Bugenyuzi. abashingantahe bobo cyangwa amakoperative cyangwa amashyirahamwe y'abashingantahe bobo mbega bobo ntibakigwa mbega hamwe abagabo bobo bahurikiye mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative cyane ku giti cyabo boza gusaba banki nyimba babirekuriwe bagaheza bagatangishwa inyungu ku rugero rungana gute ku ijana Bamwe mu bari muri iyo nama bifuje ko iyo banki yugurura ishami ryayo muri iyo ntara kugira boroherezwe. Twabasaba bishobotse intango turaziragoye mugabo naho muzoba mutarashobora kugira amagishe mu makomine mugabo n'imiburiburi hatume haboneke igishe mu ntara hasi n'umukozi n'umwe abara akabakira akagira liyezo kuri icyo kibazo umuyobozi mukuru iyo banki y'iterambere ry'abakenyezi avuga ko barindiriye uruhusha rw'ibanki nkuru y'igihugu kugira bugurure amashami iyo banki mu zindi ntara Marie Salome ndabahariye amyesha ko inyungu ku ngurane ku bagabo bahurikiye makoperative ari cumi 14 kwijana. Turatanga ingurane ku bakenyezi bari mu mashira bita koperative. Ayo rero mashira hamwe azoronka ingurane ku nyungu y'ibice indwi ku ijana aho oya amakoperative y'abagabo amashyirahamwe y'abagabo amasosiyete ingurane yabo tuzoyibaha ku nyungu eh, ishyika ku bice cumi na bine ku ijana iyi banki y'iterambere ry'abakenyezi yuguruye icese ku igihumbi rya gatatu ntwarane uno mwaka ikaba yatanguye ifise umutahe w'umiraridi icumi ibice cumi na bitanu ku ijana by'uwo mutahe bikaba byatanzwe na leta ibisigaye mirongo inani na bitanu bikaba byatanzwe n'amakomine nk'ubwo kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki kudandaza amafaranga yo mu matelefone n'ibindi akeza anatora rongo y'urunani rw'amashirahamwe y'abakozi mu Kayanza akabasaba ko muri uko kwiyungunganya kwiyungunganya bo kwamana ntaryo bitwararika akazi bajejwe n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva abo bakozi ba leta na cyane cyane abo barimu bakora ubuzi butandukanye bwo kwiteza imbere inyuma y'amasaha y'akazi twavuganye batumenyesheje ko icyo cyiyumviro cyaje inyuma y'aho baboneye ko abenshi uwo mwanya uba bakimfa gusa mu gihe baba batunganije neza ku murango iby'akazi ka leta umwe mu biyungunganya bapfuye ku buce ndadandaza amayinite adandaza rimi kashi eko kashi guhanahana amafaranga biciye mu matelefone cyiyumviro kungene cyaje cyaje kubera kungene ubuzima bugenda burazimba umuntu agaca ashaka agerageze kurondera ukungene abandanya abayeho akoresha umwanya ataba ariko arakora akazi ka leta. Jewe nsanzwe ndi hamamvuye ku kazi nkaca nyonga moto icyumviro twacyumviye kubera usanga iyo tuvuye ku buzi bwa leta tuba tuja kumarigara usanga umuntu areka arya amadeni umuntu akabura icyo akora waza kunyonga imoto hari igihe usanga urose ibihumbi bibiri ikagufasha ikagira icyo bifasha mu rugo bavuga ko ubwo buzi bubafitiye akamaro katari gato ngo na cyane cyane ko abenshi muri bo baba bafise amadeni aha hariya mu mabanki baba baratse cyane cyane ngo biyubakire uburaro mu gihe abo nyene bavuga ko ataco ibyo bikorwa byabo biheza ngo vyice mu bijyanye no gutunganya neza akazi ka leta bahamagara ndetse n'abandi bigisha bagenzi babo batarijukira akeza anatora arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi ba leta mu ntara ya kayanza amenyesha ko atari agaseseshwa rumuri ishuri ubuzima bwazimbye bigoye ingene umukozi wa leta yotungwa n'umushahara gusa ariko kandi agasaba kandi n'abo bakozi ba leta ko muri ubwo buzi butandukanye bakora muraba neza ko bidaheza ngo bitume badashobora gukora neza akazi ka leta nako nyene Mukayanza, patrick nsengimva ku bwa isanganiro arakoze patrick eh, amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga n'aha duciye tuyasozerera ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize amatoni ibihumbi icumi by'isukari ngo arashika vuba mu burundi kugira asahirize kubera ubukene bw'isukari bumaze iminsi buvugwa bikaba ari byemewe n'umukuru w'igihugu mu kiganiro n'abamenyesha amakuru ku munsi wa kabiri umushyikirangantego w'intwaro hagati mu gihugu nawe aranegura igikorwa cyo kwandika ibyuma bidaca amafaranga nsanga mu gisagara cya bujumbura inyene cyagenze mu nama rikagiriranira n'abarongoye n'abaranguye icyo gikorwa hamwe n'abajejwe intwaro akaba yamenyesheje ko hari utunenge twibonekeje nk'ibitigiri by'ibyuma byanditswe ari umurengera ku bw'ibyo akavuga ko icyo kigogwa kigiye gusubirwamwo imyaka ine iraheze ishure rya kabingo ya kabiri riri gihari mu ya rutana tatuzu twasugumwe rifise kuva aho utwo bahorana tubomokeye abanyeshuri barenga amajana indwi bahiga ubu bakaba binyavya mu bisanze no mu myonga ku gutinya ko tubagwa ko